illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี อนุตริยสูตร unsurpassed things พิสุทั้งหลาย ก็อนุตริยะ คือความเลิศ 6ประการเหล่านี้มีอยู่6ประการคือทัศนานุตริยะ คือการเห็นนันเลิศ สวนา นุตริยะ คือการได้ยินนันเลิศ ลาภานุตริยะ คือการได้อันเลิศ สิกขา นุตริยะ คือสิกขาอันเลิศปาริจริยานุตริยะ คือการได้อุปถากันเลิศ และอนุสตานุตริยะ คือการระลึกถึงอันเลิศ Pickups there are these six unsurpassed things and what six the unsurpassed sight the unsurpassed hearing the unsurpassed gain the unsurpassed training the unsurpassed service, and the unsurpassed recollection ภิกษุทั้งหลายก็ทัศนานุตริยะเป็นอย่างไรเล่า คือบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไปเพื่อดูช้างแก้บ้างม้าแก้บ้าง มณีแก้บ้าง ของใหญ่ของเล็ก หรือสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด ภิกษุทั้งหลายการเห็น หรือทัศนะนั้นมีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการเห็นนี้นั้นแล เป็นกิจที่เลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความนาย ความคลายกำหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพาน ิสุทั้งหลายส่วนผู้ใด มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยยิ่ง ย่อมไปเห็นพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตการเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ แห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงความโศก และความร่ำไรรำพัน เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญายธรรม เพื่อทำนิพพานให้แจ้งพิสุทธิ์หลายข้อที่บุคคล ผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยยิ่ง ไปเห็นตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตนี่แหละ เราเรียกว่าทัศนา นุตระยะ and what pickles is the unsurpassed sight. Here, someone goes to see the elephant gem, the horse gem, the jewel gem, all to see various sights, or else they go to see an ascetic or Brahmin of wrong views, of wrong practice, there is this seeing. This I do not deny. But this seeing is low, common, worldly, ignoble, and unbeneficial. It does not lead to disenchantment, dispassion, cessation, peace, direct knowledge, enlightenment, and nibbana. And when, however, one of settled faith, of settled devotion, decided, full of confidence, goes to see the Tathagata, all disciple of the Tathagata. This unsurpassed sight is for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the passing away of pain and dejection, for the achievement of the method, for the realization of nibbana, and this is called the unsurpassed sight. Such is the unsurpassed sight. ภิกษุทั้งายก็สาวนานุตริยะ เป็นอย่างไรเล่า คือบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้าง เสียงพินบ้าง เสียงเพลงขับบ้าง หรือเสียงสูงสูงต่ำต่ำย่อมไปเพื่อฟังธรรมะของสมณะ หรือพรามผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่าการฟังนี้เป็นกิจที่เลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัด ความดับความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพานภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยยิ่ง ย่อมไปฟังธรรมของตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต การฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำรำพัน เพื่อความดับแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุซึ่งญาญธรรม เพื่อทำนิพพานให้แจ้งภิกษุทั้งหลายก็ที่บุคคลมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยยิ่ง ไปเพื่อฟังธรรมของตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตนี้ เราเรียกว่า สวนานุตริยะ คือการได้ฟังอันยอดเยี่ยม and how is that the unsurpassed hearing here someone goes to hear the sound of drums the sound of lutes the sound of singing all to hear various sounds, or else they go to hear the Dhamma of an ascetic or Brahmin, of wrong views, of wrong practice. There is this hearing, I do not deny, but this hearing is low, common, worldly, ignoble, and unbeneficial. It does not lead to disenchantment, dispassion, cessation peace, and direct knowledge, enlightenment, and nibbana. However, when one of settled faith, of settled devotion, decided, full confident, goes to hear the Tathagata, all a disciple of the Tathagata. This unsurpassed hearing is for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the passing away of pain and dejection, for the achievement of the method, for the realization of nibbana. This is called the unsurpassed hearing. ภิกษุทั้งหลายก็ลาพานุตตริยะ คือบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมได้ลาบคือบุตรบ้างภรรยาบ้าง ทรัพย์บ้าง ทั้งลาบที่มากบ้างน้อยบ้าง หรือได้ศรัทธาในสมณะ หรือพรามผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด พิสุทธิ์หลายลาบนี้มีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี แต่ว่า ลาบนี้เป็นของเลว ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุก ความคลายกำหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพาน ส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยยิ่ง ย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต การได้นี้ ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลาย ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์ แห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อทำนิพพานให้แจ้ง พิสุทธิ์หลายข้อที่บุคคลมีความศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมสายยิ่ง ย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตนี้ เราเรียกว่า เป็นการได้อันยอดเยี่ยม หรือลาภา นุตริยะ and how is there the unsurpassed gained? Here, someone gains a son, a wife, or wealth, or there gain various goods, or else they obtain faith in an ascetic or Brahmin of wrong views, of wrong practice. There is this gained. I do not deny. But this gain is low, common, worldly, ignoble, and unbeneficial. It does not lead to disenchantment. However, when one of settled faith, of settled devotion, decided, full of confidence, obtains faith in the Tathagata, or in the disciple of the Tathagata. This unsurpassed gain is for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the passing away of pain and dejection, for the achievement of the method, for the realization of nibbana. This is called the unsurpassed gain. ภิกษุทั้งหลาย ก็สิกขานุตริยะเป็นอย่างไรเล่า คือบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมศึกษาศิลปะ ที่เกี่ยวกับช้างบ้าง ม้าบ้าง รถบ้าง ธนูบ้าง ดาบบ้าง หรือศึกษาศิลปะ ชั้นสูง ชั้นต่ำ ย่อมศึกษาต่อสมณะ หรือพรามผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด ภิกษุทั้งหลายการศึกษาเหล่านั้นมีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่าการศึกษานั้น เป็นการศึกษาที่เลว ไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพาน ส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยยิ่ง ย่อมได้ศึกษาในเรื่องของศีลอันยิ่งบ้าง ได้ศึกษาในเรื่องของจิตอันยิ่งบ้าง ได้ศึกษาในเรื่องของปัญญาอันยิ่งบ้าง ในธรรมวินัย ที่พระตถาคตประกาศแล้ว การศึกษานี้ยอดเยี่ยม กว่าการศึกษาทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ แห่งสัตว์ทั้งหลาย เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพานพิสุทธ์ทั้งหลายก็ที่บุคคล ผู้มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยยิ่ง ย่อมศึกษาในเรื่องศีลนันยิ่ง ในเรื่องจิตอันยิ่ง และในปัญญาอันยิ่ง ในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศนี้ เราเรียกว่าเป็นการศึกษาอันยอดเยี่ยม หรือสิกขานุตริยะ and how is there the unsurpassed gained here someone gains a son a wife or wealth or there are various goods, or else they obtain faith in an ascetic or Brahmin of wrong views, of wrong practice. There is this gain, I do not deny. But this gain is low, common, worldly, ignoble, and unbeneficial. It does not lead to disenchantment. However, when one of settled faith, of settled devotion, decided, full of confidence, obtains faith in the Tathagata, all in the disciple of the Tathagata. This unsurpassed gain is for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the passing away of pain and dejection, for the achievement of the method, for the realization of nibbana. This is called the unsurpassed gain. ภิกษุทั้งหลาย ก็สิกขา นุตริยะเป็นอย่างไรเล่า คือบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมศึกษาศิลปะ ที่เกี่ยวกับช้างบ้างม้าบ้าง รถบ้าง ธนูบ้าง ดาบบ้าง หรือศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำย่อมศึกษา ต่อสมณะ หรือปรามผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด พิสุทั้งหลายการศึกษาเหล่านั้นมีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่าการศึกษานั้น เป็นการศึกษาที่เลว ไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพาน ส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยยิ่งย่อมได้ศึกษาในเรื่องของศีลอันยิ่งบ้าง ได้ศึกษาในเรื่องของจิตอันยิ่งบ้าง ได้ศึกษาในเรื่องของปัญญาอันยิ่งบ้าง ในธรรมวินัย ที่พระตถาคตประกาศแล้ว การศึกษานี้ยอดเยี่ยม กว่าการศึกษาทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ แห่งสัตว์ทั้งหลาย เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ ความคลายกำหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพาน ภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคล ผู้มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยยิ่ง ย่อมศึกษาในเรื่องศีลอันยิ่ง ในเรื่องจิตอันยิ่ง และในปัญญาอันยิ่ง ในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศนี้ เราเรียกว่าเป็นการศึกษาอันยอดเยี่ยม หรือสิกขานุตริยะ and how is there the unsurpassed training here someone trains in elephantry all in horsemanship all in chariotry in archery in swordmanship all they train in various fields, All else they train under and ascetic or Brahmin of wrong views, of wrong practice. There is this training. This I do not deny. But this training is low, common, worldly, ignoble, and unbeneficial. It does not lead to disenchantment, dispassion, cessation, peace, and direct knowledge, enlightenment, and nibbana. However, when one of settled faith, of settled devotion, decided, full of confidence, trains in the higher virtuous behavior, the higher mind, trains in the higher wisdom, trained in the Dhamma and discipline proclaimed by the Tathagata. These unsurpassed training is for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the passing away of pain and dejection, for the achievement of the method, for the realization of nibbana. This is called the unsurpassed training. ภิกษุทั้งหลาย ก็ปาริจริยานุตรยะ เป็นอย่างไรเล่า คือบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมบำรุงกษัตริย์บ้าง พรามบ้างบำรุงขณาบดีบ้างบำรุงคนชั้นสูงชั้นต่ำบ้างบำรุงสมณะหรือพรามผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิด การบำรุงนี้นั้นมีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่าการบำรุงนี้นั้น เป็นการบำรุงที่เลว ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัด ความดับความระงับ ความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพาน ส่วนผู้ใดมีสตาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีสตาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยยิ่ง ย่อมบำรุงตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต การบำรุงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด แห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพัน เพื่อความดับแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุซึ่งญายธรรม เพื่อทำนิพพานให้แจ้ง พิสุทั้งหลายข้อที่บุคคล มีศรัทธาตั้งมั่นย่อมบำรุงพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตนี้ เราเรียกว่า เป็นการบำรุงอันยอดเยี่ยม หรือปาริจริยานุตริยะ and how is there the unsurpassed service here someone serves a katiya serves a brahmin serves a householder, or they serve various others, or else they serve an ascetic or Brahmin of wrong views, of wrong practice. There is this kind of service. This I do not deny. But this kind of service is low, common, worldly, ignoble, and unbeneficial. It does not lead to disenchantment, dispassion, does not lead to nibbana. However, when one of settled faith, of settled devotion, decided, full of confidence, serves the Tathagata, all a disciple of the Tathagata. This unsurpassed service is for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the passing away of pain and dejection, for the achievement of the method, for the realization of nibbana. This is called the unsurpassed service. ภิกษุทั้งหลายก็อนุสตานุตริยะคือการระลึกถึง อันยอดเยี่ยม เป็นอย่างไรเล่า คือบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมระลึกถึงการได้บุตรบ้าง ภรยาบ้าง ระลึกถึงการได้ทรัพย์บ้าง หรือการได้มากน้อยต่างๆ บ้าง ระลึกถึงสมณะหรือพรามผู้เห็นผิด ผู้ประพฤติผิด การระลึกถึงนี้นั้นมีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่าการระลึกนี้นั้น เป็นกิจอันเลว ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกข์ ความคลายกำหนัด ความดับความระงับ ความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานวิสุทธั้งหลายส่วนผู้ใดมีสัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีสัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสอันยิ่ง ย่อมระลึกถึงพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต การระลึกถึงนี้ยอดเยี่ยมกว่า การระลึกทั้งหลาย ย่อมเป็นไปพร้อม เพื่อความบริสุทธิ์ แห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความดับแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญายธรรม เพื่อทำนิพพานให้แจ้งพิสุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีสตาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยยิ่ง ย่อมระลึกถึงพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตนี้ เราเรียกว่า อนุสตานุตริยะ คือการระลึกถึงอันยอดเยี่ยม and how is there the unsurpassed recollection here someone recollects the gain of a son a wife, or wealth, or else they recollect various kinds of gain, or else they recollect an ascetic, a Brahmin, of wrong views, of wrong practice. There is this kind of recollection. This I do not deny. But this kind of recollection is low, common, worldly, ignoble, unbeneficial. It does not lead to disenchantment, dispassion, cessation, peace, direct knowledge, enlightenment, and nibbana. However, when one of settled faith, of settled devotion, decided, full of confidence, recollects the Tathagata, a disciple, of the Tathagata, this unsurpassed recollection is for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the passing away of pain and dejection, for the achievement of the method, for the realization of nibbana. This is called the unsurpassed recollection ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แหละ คืออนุตริยะหกอย่าง เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้แล้ว จึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถา สืบไปว่า บุคคลเหล่าใด ได้ทัศนานุตริยะ สวนานุตริยะ ลาภานุตริยะ ยินดีในสิกขานุตริยะ เข้าไปตั้งการบำรุง เจริญอนุสติ ที่ประกอบด้วยวิเวก เป็นแดนเกษม ให้ถึงอมตะธรรม ผู้บันเทิงในความไม่ประมาท มีปัญญารักษาตน สำรวมในศีล บุคคลเหล่านั้นแหละ ย่อมรู้ชัด ซึ่งที่เป็นที่ดับทุกข์โดยการอันควร Having said this, the blessed one say further in stanza. Having gained the best of sights and the unsurpassed hearing, having acquired the unsurpassed gain, delighting in the unsurpassed training, attentive in service, they developed recollection, connected with seclusion secured, leading to deathless, rejoicing in heedfulness, prudent, restrained by virtue. In time they realize where it is that suffering ceases. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma. on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอน และพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศก จังหวัดอุดรธานี